Kortxikako eksekutiboaren presidente autonomista urbildu da ostegununtan Baionara udako unibertsitateetan parte hartzeko presente ziren eskualde ezberdinen artean el elkargoak kompetentzia asko ditu gaur egun, baina oraino ez aski Gil Simeoniren arabera. Aujourd'hui les choses ont avancé mais elles restent euh, très insuffisantes puisque par exemple d'un point de vue institutionnel euh, le statut de la Corse est très en deçà euh, de ce qui est la moyenne des îles méditerranéennes et puis aussi d'autres d'autres problématiques qu'il ne faut pas oublier, notamment les problématiques économiques, sociales. Quel avenir euh, allons-nous construire pour notre jeunesse Ce sont des questions fondamentales. Les peuples sans, État ont aussi la volonté de s'inscrire dans la construction du projet européen et que cette volonté volonté, elle s'adosse à des valeurs qui sont des valeurs de, de progrès et d'humanisme. C'est ce que nous avons essayé de faire modestement, conformément d'ailleurs à la tradition d'accueil de la Corse en ce qui concerne la question de l'Aquarius. Udako unibertsitatean arira elduden maiatzeko Europako hauteskunde eta zere galdera egin diogu eta eskualde autonomisten arteko indarrak batzea begionez ikusten du korsikak buruzagiak. C'est vrai que, vu le contexte euh, européen... Nazioarteko kontestua ikusiz, Europa jauteskunde hauek importanteak dira, gaurko kongresua aukerada partekatzeko eta ikusteko zer pasatzen den estaturik gabeko beste nazioetan. De construir une stratégie de convergence, même si les situations sont différentes. Uste dut, estrategia batera bateraiki behar dela, egoerak ezberdinak badira ere, gaurko eta biharko Europak kontutan arditzan bere populuen interesak. Prenen compte, la la voix et les intérêts des peuples sans État. La batuntan hiru egunen bururatzean, Region et Peuple Solidaire Federazioak jakinaraziko ditu bere hautagaiak eta bere estrategia Europarentzat.